Mila behatziun eh, eta larogoita amalauan ies egin zuen, ogoita amabi urteekin, eh, bi aurrekin eta iluba batekin e, eh, joan datik, e, sahaskiak e, bere eskualdian, joan dako egualdian. Eta berriki beraz ogoi urte berantago bere autobiografia idatzi du, Eh, biziki dokumentatua, ikerlan handia egin du, aituda haitu eh, da eh, miatzen eta zinez liburu biziki interesgarria. Eta esplikatzen du, batez ere, eh, tutzi eta utu horiek ez direla bi eh, ahasa, do bi eh, populu, baina horiek dira eh, kolonizatzaile eh, asmatu eh, izenak, eh, beraz joandako jendia zatitzeko eta gero beki menperatzeko. Eta hainbatera ino, nun eta genozidua sortu zen.